radio, en la 104.5 de la FM. Voleu que el meu càstig sigui la vostra seguretat i tanqueu amb presons de parets altes parleu de justícia i em negueu el poder ser jo amb la violència de les armes voldríeu que renunciés a desitjar un món millor però en els vostres ulls veig la por la por de saber que les vostres presons mai no us donaran la pau. La por de saber que a les vostres presons mai no us donaran la pau. Que un negoci amb el patiment i la misèria que a sobre preteneu que us donem les gràcies Porteu a la gent a l'odi i a la crueltat i penseu que amagant-lo en les vostres presons tindreu tranquil·litat però a les vostres ments surt la por la por de saber que les vostres presons mai no us donaran la pau la por de saber que les vostres presons mai no es donaran la pau. Voleu que el meu càstig sigui la vostra seguretat i em tanqueu en presons de parets altes. Em parleu de justícia i em negueu el poder ser jo la violència de les armes. Voldríeu que renunciés a desitjar un món millor, però en els vostres ulls veig la por. La por de saber que les vostres presons mai no us donaran la pau. La por de saber que les vostres presons mai no us donaran la pau. Ley Mordaza. la ley Mordaza violan tu derecho de expresión, reuniones, manifestación y información. La ley Mordaza nos sanciona por ocupar la vía pública y ejercer nuestro derecho de manifestación o reunión sin la comunicación previa a los cuerpos policiales. La ley Mordaza es anticonstitucional. Pedimos que dejaran de robarnos y nos robaron la palabra pero la auténtica seguridad es la justicia social. No pararemos de gritarlo. Más democracia, menos represión. No a la ley mordaza. ¡No a la ley mordaza! ¡No nos van a callar! Vale, salut a totes les persones que esteu escoltant ara mateix al 104.5 de la FM. Per qui no ho sàpiga, doncs això és la Ràdio Bronca, Ràdio Lliure de Barcelona, amb uns quants anys d'història ja, doncs, eh, 27 cap a 28, amb aquest projecte de comunicació lliure, horitzontal, no jeràrquic, no comercial, no sexista, no doncs, feixista, no racista etc. Bàsicament doncs, es podria definir en comptes de tots aquests nos com a ràdio amb pretensions llibertàries que eh, d'alguna manera doncs, és l'oposat o és lo pro en relació amb tots aquests nos, no? <laughs> Bueno... Eh, però res, que com cada dimarts de 7 a 9 de la tarda estem començant el programa Judici a la Justícia Uh, I com sempre pues, us direm que podeu contactar amb aquesta ràdio o participar amb el programa doncs, a través de l'apartat de correus 25.102, codi postal 08080 de Barcelona. Ja sabeu que, tot i que amb les noves tecnologies sembla que el tema de la correspondència està caient en desús, tot això és una aparença i, com ja sabeu, les aparences enganyen. A dins de les presons actualment a l'estat espanyol hi ha vora de 80.000 persones preses que si no es poden comunicar a través del paper i el llapis i el sobre i el segell, doncs eh, només ho poden fer a través de trucades telefòniques i bueno, doncs això és encara més difícil que el carrer, lògicament, com tot, i en aquest eh, país o en aquesta terra, més ben dit, en aquest estat de merda, eh, doncs eh, les coses funcionen d'aquesta manera i com que nosaltres no eh, pues som ignorants d'aquesta aquesta realitat, doncs tenim un apartat de correus que oferim no només a la gent que estigui privada de llibertat, sinó també a totes aquelles persones que els hi agradi comunicar-se a través d'aquest canal i també, pues, com o no, pues, que és un canal de comunicació físic no? que permet doncs, eh, doncs enviar coses eh, de tipus físic com pot ser música, com pot eh, ser publicacions de tota mena, etc etc etc. pues aquí queda aquest apartat de correus. I a partir d'aquí, pues, clar, la penya internauta, com dèiem, aquest món de noves tecnologies on aparentment les coses funcionen d'una manera però com que les aparences enganyen doncs no us fieu gaire. Eh, no obstant, nosaltres eh, fem ús d'aquestes noves tecnologies també com un complement doncs, de, de la, diguéssim, del, del model ana analògic típic de sempre, que és el, la ràdio per FM, que ens agrada molt. Doncs també l'hem complementat amb l'internet i i bueno, a través de la pàgina web eh, www.radiobronca.info podeu consultar informació sobre el que és la Ràdio Bronca com a projecte col·lectiu, també doncs, a nivell de programes i també doncs, podeu escoltar la programació en directe eh, i Eh, el que són els programes, el podcast, que són els programes que es van gravant i es van penjant amb una mena d'arxiu virtual, diguéssim, ja temporal. Llavors això us permet escoltar programes doncs, de fa el temps que sigui, mentre hagin estat gravats i penjats allà al podcast. I, bueno, doncs, també és una bona eina, no? és com un bon arxiu a nivell de, de, bueno, de recopilació d'informació doncs, perquè amb els programes de ràdio es tracten les coses d'una manera diferent de com es tracten en d'altres mitjans i és una fórmula molt directa, ja per, per qui, qui li agradi el que és la ràdio com a mitjà de comunicació ho tindrà més clar que l'aigua, no cal que li donem moltes explicacions, i llavors doncs, eh, la veritat és que de vegades eh, aquests programes es converteixen en un bon document sobre determinats eh, temes i també doncs, tenim el correu radiobronca arroba eh, radiobronca.info si no m'equivoco vale? que aquest el tinc una mica peix últimament i amb aquest correu doncs, també podeu contactar amb la ràdio i bueno, doncs, fer-nos saber el que sigui o consultar, etc etc etc. També el telèfon 933594900. A través d'aquest eh, número de telèfon podeu contactar amb nosaltres eh, doncs ja sigui a través del contestador o trucant a hores en què hi hagi gent aquí al local de la ràdio o també participar en el programa que, per exemple, ara mateix comencem, Judici a la Justícia, durant un parell d'horetes, i, bueno, també ja per últim recordar-vos que estem en plena campanya de sòcies col·laboradores amb la Ràdio Bronca i que, bueno, que això consisteix en, en que necessitem un cot de mà eh, a nivell econòmic eh, i, bueno, i en tots els eh, nivells. La veritat és que això és molt obert, vull dir, des de que us pugui venir de gust de fer un programa en aquesta ràdio, eh, que us vingui de gust de fer una activitat per col·laborar amb la ràdio, que us vingui de gust convidar-nos a alguna activitat que munteu des d'algun col·lectiu i també pues, doncs, la col·laboració directament econòmica, que és eh, l'aportació doncs, de 25 euros, que és una campanya que vam començar quan el 25è aniversari, una aportació anual a canvi d'alguna Eh, cosa pues, de, en relació amb la ràdio, ja sigui una samarreta o alguna cosa així. Esto ja ens posaríem d'acord en el seu moment, vull dir, no, no cal inquietar-se gaire. I bueno, pues que estem en una campanya permanent perquè, doncs, per qui no sàpiga, doncs, la ràdio com a mitjà de comunicació doncs, és un mitjà que no és econòmic, que eh, bueno, requereix uns mínims, que són uns mínims constants, mensuals, doncs, perquè ja fa molts anys que es va inventar allò de la factura, <laughs> les factures, els rebuts, eh, doncs, de totes aquelles coses que, entre cometes, anem consumint i que amb certa periodicitat eh, certes empreses algunes d'elles antigament privades, ai, públiques i avui en dia privades, doncs s'encarreguen de recordar-nos amb un negoci muntat, la veritat, bastant considerable, que no és el tema al que volem anar per avui, però tampoc està de més doncs, eh, recordar-ho, no? doncs, eh, que hi ha un negoci muntat amb el que es considera com a subministres bàsics, ja sigui doncs, des de la vivenda amb els lloguers o hipoteques, o etc, els, els subministres doncs, de la llum, l'aigua o etc, independentment de quin sigui eh, el que consumiu, o de vegades diversos alhora, el telèfon, etc. Y bueno, pues nada, esto, que la campaña es permanente y que aquí estamos pues amb ganes d'aguantar pues, 25 anys més i que, bueno, contra viento i marea, que de vegades ens costarà més, de vegades menys, però ho intentem fer el millor possible. A partir d'aquí, doncs, comentar-vos que farem una connexió telefònica amb un company que es troba lluny d'aquí bastant lluny d'aquí i després doncs, en la nostra línia us comentarem alguna activitat d'agenda i xerrarem de les coses que ens agrada xerrar. Una mica en resum, doncs, aquest programa podríem definir com a programa doncs d'autodefensa, no? En certa manera, no? Dèiem que antigament el contingut del programa pues, era més eh, de tipus jurídic o legalista o coses així, no? I amb el temps hem anat mutant, no? Pues, lògicament, les coses evolucionen i avui en dia doncs, estem més preocupades de, de, bueno, de com estar preparades davant d'aquesta vida, davant de certa mena de coses, en realitat davant de la vida en si, o sigui, és molt senzill. I llavors això ens ha portat a, amb el temps i una canya doncs, anar-nos posicionant de manera molt clara davant de lo que nosaltres considerem la, la via llibertària i a partir d'aquí doncs, doncs, bueno, eh, això va afegint una sèrie de connotacions. No? La primera és la no feixista, després la eh, no carcelària, després la solidària, no? autonomia, tota aquesta sèrie de valors que nosaltres d'alguna doncs, manera o d'una altra doncs, ens, ens van alimentant i ens van fent que, bueno, doncs que, que diguem les coses que diem a través d'aquests micròfons i que, bueno, pues que la diferència entre que nosaltres estiguem aquí i vosaltres estigueu allà pues és, és una línia molt primeta pues, que en qualsevol moment, si teniu ganes, pues, podeu contactar amb nosaltres i venir aquí convidades o, o fer el vostre propi programa. la dit això, deixarem una cançoneta així com a fer una mica d'impàs entre la presentació i el programa en si, però abans jo volia saludar-te. Ah, sí, molt bona. <laughs> Bona tarda. Jo avui he portat eh, una revista que es diu Argelaga, és el número 6, i és molt interessant. El que la vulgui estarà segurament en el local i el carrer Joaquín Costa de la CNT i porta uns eh, unos temes molt, molt, molt interessants, de los que jo destacaria dos. Una, uno es diu Precismo i anarquismo, la lucha anticarcelària en el gueto hasta la campanya contra el FIES, que l'escriu un, un company que es diu Fernando Alcatraz, Mhm. que si tenem temps llegirem una miqueta, uh mhm. -huh. i després l'altre article que jo destacaria és eh, un, com un relato de la, de la lluita del Cabanyal per gent que, que va estar allà. El Cabanyal és aquest barri de, de València que mm, van voler fer com una operació de fer fora els, als, a, a la gent que vivia, va fer un barri, diguéssim, eh, de nou estil, tipus turístic, i tipus, pues, una mica com van fer aquí, a, aquí a Barcelona, al, com al Poble Nou. Com tants barris, no? Poble Nou sí. o... I aleshores allí se va donar un, un cas bastant peculiar, mm. se van quedar moltes cases deshabitades i llavors va anar molta gent a ocupar-les. -huh. Mhm. Llavors va haver una convivència de la gent que... Uh, una mica com aquells pisos que havia a la travessa de les Corts, aquell, aquella colònia, uh -huh. com us mhm. deia, aquella colònia? Hòstia, no me'n recordo, sí, però sí recordo on, bueno, on estan les cases. Que se donava d'allò de gent que vivia, gent uh -huh. que mhm. ocupava, i com anava la lluita, però això pues, multiplicat per cent, no? Allò era una colònia entre dos carrers y como mol habría 40 casas no? Mhm. Aquí estén parlando a millón de mil y ahora i toda tota aquesta lluita y es muy interesante porque eh, mm, eh, no sé, no, que lo va a de una forma con autocrítica explica el relato después también eh, el tema de la Pandora y mhm. toca que hay detrás de la Operación Pandora y Operación Piñata, todos somos el enemigo. Es una revista que va por el número 6, aquí está el número 6, Y bueno, eh, yo la tomo muy interesante. El que esté interesado en, en, en <clears throat> pues si la vol, allí yo sé seguramente eh, en, Carrejo, aquí en Costa, ahí que hay los de la CNT, aquellos que llaman los desfederados, y, y, me supongo que, que estarán en el local, que sea en la calle La Cera. uh -huh. ¿vale? Es digo argelaga, que es una, una planta que, que nace sobre todo en el país mm, valencià, que me va a explicar que, que es una planta que tiene como espinas, uh -huh. es una forma de defensarse, ¿no? Cuando tú estás hablando de autodefensa, ¿no? Esta planta es, por ejemplo, si hay un incendio, eh, se crema pero no se mor, uh -huh. ¿vale? Torna a renaixer. I després té una forma de defensar-se que és que té punxes, ¿vale? Llavors, hablant d'així que explicaves tu que en, una, en, en la nostra evolució hem arribat a un punt en el que estem en l'autodefensa, saps? i pues, la planta aquesta també ha anat eh, evolucionant i també està en, en, en autodefensa i, i ahí està, no? És una planta bastant, eh, pues, com nosaltres, bastant desprestigiada, mm -hmm. bastant despreciada, Porque no, le, mm, no, no tiene un... Eh, no le puedan hacer comercial. ¿Te recuerdas cuando se a veces del de l'atac que era tan importante el, no, el anticoporray, el no sé comercial, el hacer unos Eh, aún me recuerdo la polémica con los de Sin Dios, ¿eh? los de Sin que mucha gente por los boicoteó, ¿no? porque eh, eh utilizaron pues como siempre pasa, ¿no? Utilizan nuestros michans para después ven, ven, venderse, ¿no? Ahora quan expliques tu que estem a la via libertària, quan no han passat per aquí per la via libertària i a on los tenim que veure ara? Eh? i donant-se abraços i palmadetes i estan en comissions i, mm. bueno, i con la seva papada en un cartell eh? demanant el vot i quantes coses pues, veiem d'aquestes no? Mm -hmm pues bueno, eh, eh, si tenim temps i a, a, a la mida que vaya evolucionant el, el programa d'avui pues llegirem un tros sobre jo he triat el precisme uh mhm. -huh. i llavors pues, si tenim temps pues, podrem recordar sobretot eh, en, en aquell moment en el qual l'Amadeo Casellas uh mhm. -huh. estava mm, en vaga de fam i una lluita aquí en Barcelona bastant Eh, bueno, yo ahora, con, la perspectiva del temps, parece un chuflé, no? que va crecer una mica, para después no, hmm. no ser res, no? Vale? <laughs> bueno, pues, eh, a partir del texto de la Argelaga que explica sobre el presismo, que es una forma de, hablar sobre la actividad anticacilaria y de gente que, que maneja estas situaciones, y, pues podemos abordar pues también desde nuestra experiencia cómo lo vivimos nosotros ¿eh? en aquel enfrentamiento que hubo de dos formas de, entender la estrategia anticarcelaria con el, con el preso que, en aquel momento pues mm, eh, estaba en cierta forma luchando dentro de la presión ¿no? y como entendíamos la lucha pues mm, mm, la lluita desde afuera ¿no? en estas dos formas que fueron muy eh, un enfrontament, te'n recordes? Sí, una mica sí me'n recordo. Vale, pues igual podem abordar-lo con el test que estava parlant i con nostres experiències personals, no? D'una forma autocrítica, sin autocomplacència i, i bueno, eh, pues en eso estem. Aquí pues, todo el programa Lluís i la justícia eh, i, i, i bueno, eh, també des d'aquí lançar un, un missatge de solidaritat i de, i de ànim a los top mantas con la lluita que tenen posat ara con aquests que ben, nouvinguts que estan en l'Ajuntament uh mhm. -huh. i que estan cedint ante les, eh, els sindicats policials que, que no sé què... Bueno, sí que ho sé que demanen. Demanen una justificació per a la repressió d'aquesta gent que l'únic que fa pues, és intentar viure. Entonces, desde aquí, desde la ràdios de les zones lliures, que no sabem molt bé perquè havien dit avui a les 8 que havia que fer una acció a la, a, a la Passa Catalunya i després resulta que, que, que, que lo han com es diu això? Suspès o... Sí, l'han suspès i no sabem molt bé per què, ni, ni sabem molt bé per què l'havien proposat, ni sabem molt bé per què l'han suspès. Mm -hmm. Però bueno, que tothom estigui molt atent en com poder ser solidaris amb aquesta gent que verdaderament eh, són lluitadors i estan buscant la seva vida i eh, pues, bueno, també en la línia que estaves parlant tu s'autodefensen pues, uh -huh. eh? i s'autodefensen pues, si la llei les niega la vida pues, viuran al marge de la llei i uh mhm. -huh. se ve que la policia no té altra cosa que fer que perseguir-los a ells ¿sabes? O sigui, que se ve que no pasan otras cosas en aquesta sociedad más perseguibles, más condenables y más eh, delin de delincuents mm -hmm. que mhm. aquesta gent, pues que bueno, saps? Que surt al dia i viu al dia i se busca la vida al dia. Sí, a més, ara que dius això em ve un flash, eh? eh també és, cre crec jo, eh, que és interessant, interessant, Uh, de cara a aquesta solidaritat de la que tu estàs uh, dient, no? que estàs reclamant, entre cometes, o invocant no? aquesta solidaritat, que la practiquem també entre nosaltres i en aquest cas pues, com a col·lectiu de persones lluitadores, perquè veritablement ho són, són gent que estan lluitant per tirar-se endavant la vida amb molts, molts problemes, hi ha una part des del meu punt de vista que és, eh, és la part de que, a veure, aquestes persones què és el que estan oferint al carrer? perquè si estiguéssim parlant, parlant que el top manta consisteix en vendre eh, drogues, narcòtics de tot tipus i tal, més enllà de, de la meva posició personal sobre la qüestió de les drogues, oye, pues no sé, vale, mm, podríem enfocar-ho d'una manera, però mm, tenint en compte que la realitat eh, és que el que estan oferint, amb el que s'estan buscant la vida, són uns productes, un, és un tipus de material que és, entre cometes, inocu, Vale? Estem parlant de que ofereixen roba, de que ofereixen eh, complements de roba, tipus bolsos o barrets o el que sigui, ulleres, ulleres eh, pel·lícules de cinema, mm, mocadors. Que, mocadors... Són coses inocues, són coses... Però al mateix temps d'inocues són coses d'ús bastant comú, bastant estès. No? Llavors aquí Uh, per una banda, això ens portaria, o a mi personalment em porta a veure que um, hi ha una demanda de, real de la, dels productes amb els quals aquestes persones es busquen la vida i lluiten per buscar-se la vida, llavors eh, això ja a porta a una visió molt injusta no? de, de, de com succeeix tota aquesta repressió policial i, bueno, lògicament institucional en el sentit de dir eh, pues jo què sé, tio, eh, també podríeu emprendre'l amb les persones que compren aquests productes i no ho feu, o l'empreneu amb les altres persones perquè són les que estan, com, entre cometes, més desprotegides i això ja, des del meu punt de vista, seria entrar en un clar abús de poder, no? Després hi ha l'altra part del pastís, eh, des del meu punt de vista. L'altra part del pastís són eh, que segurament per un sector empresarial de, des del petit comerciant a l'empresa més forta, segur que en algun moment els hi ha passat pel cap que, que els manteros i les manteres el que fan és el que se les coneix com a competència desleal, perquè no paguen impuestos, tal, tal, tal, sí. etc. És una crítica que li fan. Sí. Llavors, això ens portaria a una reflexió una mica laberíntica, però que si ho anem fent poquet a poquet, passa per passa, la podem entendre, i és la reflexió de que... Um, aquesta mena de competència desleal o aquesta lectura que faria en aquest sector eh, no és correcta des del moment en què aquestes persones eh, no són eh, manufacturadores dels productes que venen, sinó són unes meres intermediàries. Vale? Mm. Elles no fabriquen, la gran majoria d'elles, de les persones manteres, no fabriquen el que venen. Ho compren en un puesto a un preu i ho revenen a un preu una mica més elevat que normalment aquesta diferència de preu seria el, el benefici que elles es queden i que tenint en compte els riscos als que s'exposen eh, doncs podríem arribar a veure que aquest eh, benefici és una cosa extremadament raonable, vull dir, o sigui, s'estan jugant al tipus per molt pocs diners. Llavors, eh, a qui li compren, vale? qui els hi ven, no? sabent que a, a, aquesta línia de comerç Uh, és una línia de comerç que, que, bueno, que és el, el comerç de carrer, no? Vull dir, o sea... Ja, però entrem en, en aquest, això que estàs parlant, entrem en, en la, al real de lo que, de què és el problema. Eh? Que és senzillament que la gent tenim que viure. Ni més ni menys. Vale? Tenim que viure i aleshores eh, quan tu estàs en una necessitat de viure, segurament aquesta gent, a millor si poguessin triar, pues igual estaban pues en una faena más en Copacabana haciendo cócteles, yo qué sé, ¿no? La, la, venta ambulante, la venta ambulante mm. es una cosa que tampoco ahora les di, les diem top manta porque van con la manta y se posan ahí, pero la venta ambulante és una cosa molt antiga aquí a Barcelona i sempre ha sigut el mateix, ha sigut un, una lluita perquè llavors lo, lo, lo, eh, lo eh, Eh, la gent que estem en, en, diguéssim en la piràmide, en l'escala social i que som l'últim, mm. ¿vale? normalment pues, abans eren els andalusos, eren els gallecs o els extremenys, o els de Múrcia, no? I eh, llavors, pues, que es deien els emigrants, no? Mm. Ara, aquesta gent pues, venen d'Àfrica, venen de... Pues, de, molt, de tot arreu, vale? pràcticament. Llavors, se les nega la vida. Sí, sí. Llavors, la gent Eh, eh, es, es busca la vida com pot. I una de les formes que, que, eh, que molta gent pues, fa pues és això que tu dius, va a un puesto, compra unes coses i se surt i, i, i, i se posa a, a vendre-les per viure millor un dia, uh mhm. -huh. saps? Per, per viure un dia. Igual que hi ha com la gent que busca la, la xatarra o busca un d'allò, uh mhm, -huh, aquesta gent s'ha orientat per ahí, no? Uh mhm. -huh. bueno, aquesta lluita con, con la policia sempre ha vingut los, les excuses que tu has dit són més antigues perquè sempre ha sigut lo, com el mateix. Al final, el que, lo, lo que estem com dient és que eh, la, la, la gent que compra aquestes coses pues les compra pues, senzillament saps? perquè eh, no lo ven com un delito comprar-li a aquesta gent, no. ¿vale? Sino perquè també s'estan buscant la vida i, i comprar-li un manté una cosa, que jo digo que falsificada falsificado, que és d'allò, però que fa la mateixa utilitat, igual vale 10 vegades menys que en la tenda, mm. ¿vale? M'entens? O sigui, mm. llavors, eh, eh, si la, la forma de viure a nosaltres no fos la que és, mm -hmm. ¿vale? Tu aquestes que diuen que paguen els impostos, quan tu vas a comprar una cosa, ha sortit de moda, no? Eh, llavors, qui se la pot comprar, no? Mm. Pues després baixa a la meitat del preu i al final quan fan allí millor les tiren, saps? moltes vegades eh, en totes les coses que se compren i se venen pues bueno, perquè té una autoritat i llavors eh, dintre de l'escala social hi ha una gent pues, que consumeix aquestes coses que són més barates. Mm -hmm. Saps? Clar. Està Entens? Clar. En Sí, que, sí, sí, sí, que estan és com negant la, la negant la vida també a los que compren, que jo no ho veu com delictes de la, la gent que compra, pues bueno, però compra. Sí, sí, està claríssim. Per mi la cosa és superlegítima. Aquí més, los... No només és legítima per, per aquesta qüestió que estem parlant, sinó... Vull dir, també és, és una via... No sé com dir-ho. Uh, si, si ens fixem com funciona el el capitalisme mercantil, mm. per dir-ho així, lo que, aquest, aquest eh, joc de, de, comercial que, que estem analitzant, es eh, es funciona avui el, el, mercantil. Mm. O sea, hay un país que a través de sus curritos, lógicamente, fed para personas, ¿no? Pues es extractor de petróleo, eh, lo vende a, la empresa Manolito, sigui Exxon o Repsol o lo que sigui, y esta lo lleva al otro lado del planeta y en el otro lado del planeta pues tienen a su eh, sucursal tal Pascual que lo vende mucho más caro de lo que lo ha comprado, ¿no? Vull o sea, de que aquesta fórmula és, és, és la que prima avui en dia, no? Uh, tot això perquè l'intercanvi és de diners, no? lògicament. Aquesta sí. persona ven a canvi d'uns diners, no? en aquest cas perquè la, els diners s'han convertit en la moneda de canvi. No? Sí. Quan parlem de vegades de comerç just i aquestes coses, seria, doncs, mira, jo vaig al nano que té allà el que sigui que em pugui interessar i li ofereixo, doncs, jo què sé, un quilo de pomes, perquè jo tinc camps amb pomes i llavors més millor, més còmode oferir-li un quilo de pomes que, que donar-li uns bitllets de jo què sé. No? Però bueno, el que està clar és que de moment funciona així. Llavors, només que enfocat des d'aquest punt de vista, a mi ja em sembla super normal, no? Vull dir, el que no em sembla normal eh, i, i, i el que no em sembla correcte és tota aquesta eh, afany de persecució, saps? De repressió, el que deies tu, el negar la vida. Ah. No només a la persona que està jugant-se el tipus allà doncs per aquestes circumstàncies, però perquè s'ha de buscar la vida oferint un producte al carrer, sinó també aquesta intent de negació cap a la persona que, eh, que li pot comprar no? en aquesta altra persona també. No? Bueno, llavors, aquí el que estem veient és que eh, el joc aquest repressiu, que és molt sàdic, perquè de vegades si vas a les zones on habitualment hi ha persones que -huh. Mhm. Mm, realitzen aquest tipus de comerç i pots observar des de determinada distància, amb certa perspectiva, quins moviments fa la policia i uh, quin seria, en, entre cometes, des d'un criteri molt personal, no? Tu et poses allà, et poses a mirar i intentes entendre què és el que està passant. I el que pots veure moltíssimes vegades és que, bueno, això més enllà de l'abús de poder, és, és un sadisme, però... Bueno, molt, los, polic policies són los lladres, van a la, a la gent i li quiten les coses això per Llavors... una banda, i mm. després doncs, moltes vegades els fan córrer cap aquí, després els fan córrer cap allà, sabent que els poden enganxar en qualsevol moment, saps? Com juguen... És una cosa molt mm, pèl sàdica des del meu punt de vista. I, i d'últimes, el que estem parlant, no? una mica el rotllo aquest de dir, bueno, mmm, de, tu d'on treus aquesta autoritat no? per fer això? No? Diguéssim. Bueno, pues la, la treuen de, de, de l'Ajuntament, de l'alcaldessa la, ara, de l'alcalde que havia abans, mm. i llavors eh, això, pues, eh, jo he arribat a la conclusió que tampoc és com nou. El que volen és, és que aquesta gent treballi per a ells, ¿vale? que siguin com esclaus, i aquesta gent el que fa és intentar pues, buscar-se la vida, saps? Buscar-se la vida d'una forma en què no tinguin que ser esclaus, i ells el que volen és que siguin esclaus, eh? eh pues intentaran regular això, posar-los a una venta i, i portar-los d'una forma en la qual la, guanys sigui per als amos. ¿vale? per als amos i la policia el que són pues els capatassos que que havia en les plantacions con els con látigos. Mm. Látigo com us diu en català? Uh, bueno, jo ho conec molt per fuet. Pues el fuet, no? Allí, el que, el que se desmana, el que és d'allò, doncs, pues això fan, no? Llavors, quan aquesta gent, pues, més o menys, a través de la, de la venta ambulant, doncs mira, se va traient per les seves coses, estan d'allò, estan contents, eh, van tots junts, perquè per l'autodefensa s'han juntat, aunque tu dius que és com molt sàdic, ells també se saben defensar, eh? quan claro, claro. van trobar la forma de que no se li quitasen les coses, de, de, de guardar la ràpido, no? d'anar tots junts, per quan van junts són més forts, l'última baralla és perquè li plantaron cara cuando se volvían portar aún no? es lo que, lo que trata la policía cuando se fa estas mogudes que tú has visto y yo también he visto, un día estábamos en el 15 y y i, a intentar como ayudarlos y lo estaban viendo desde la, plaza, la plaza no? Pues es, eh, i a a dos o tres para quitarle las cosas. me mhm. entiendes Y ahora es pues, eh, em, en cierta forma, cuando digo que no pagan los impuestos, es pues para meter la mano en la caja de, de ¿no? Por, toda la, jeta, pues, pues eh, convertirlo en una especie de, de esclavos o de autónomos o no sé qué, que ilegalizarlos y ponerlos en un sitio y no anda yo, ¿no? Y ahora, claro, no, es eh, lo matés, es lo que parlaban antes de los músics, eh? porque lo que estén ahora veían y lo que más es les sap es que se cree como un, una cultura eh, de vida en Barcelona que no tiene res que ver con, toda esta historia y que sea una cultura antipolicial y cuando se vea la policía pues se vea realmente quién es la policía, hmm. ¿vale? y aquí está Sirvín, no? Porque pues, toda esta, por ejemplo ahora se veient toda esta mierda hipócrita, falsa que se veient con los refugiados. Hmm. a partir de la foto de que está de no? Hmm. no esta, esta, mierda no? que nos están explicando por un lado van a a los refugiados y no sé qué y no sé cuán, y después están ahí pegando a la, a la eh, a la yen no dejan la viura, no? Eh, y ahora eh, al final, el fascismo, el racismo y toda y toda merda que ver ahora cotidianamente, no? Y hmm. después, si tú siguessis la, no tens una mica de criteri, no eso que tú has, explicado no? que vas tener un temps de, pos de y mirarlo con tus propios ojos, no es lo que te está contando la tele, no lo que están explicando los de la tele, no? Eh, pues, están ahí dient que no quieren curar a la gente no? Eh, con los papeles de los, de los yo, con la gente que se está yendo de aquí, ¿no? Y entonces que van a traer más gente aquí y, y toda esta moguda, ¿no? En la cual al final ya una vida, que es la de ellos que no te res con la nuestra ¿sabes? con la nuestra por per això nosaltres, yo ahí cuando venía del Ateneo del Besos pues, surtían allí unos 40 o 50. y ahora vaig tenido una charrada con algún, con un, que, em, que em jefe, jefe, digo, yo no soy jefe de nada. Entonces em, em, em, van a riure, no? Y ahora claro, ellos también eh, tienen como una forma... pero cuando tú les como de igual son igual que tú no más faltaría. ¿Sabes? Y ahora, <laughs> pues, pues, pues ellos ven, la historia, porque cuando tú eh, pasas una relación con el jefe, ¿sabes? Pues ellos ya, pueden ser el jefe, ¿sabes? Eh, bueno, si tú has trabajado, ¿no? El jefe es otra, otra cosa. No es un compañero, no es un dayo, por lo menos para mí, cuando yo he trabajado, ¿no? ¿Sabes? Yo no soy jefe, entonces yo le explicaba, no, aquí yo, eh, nosotros con los jefes les cortamos el cuello a los jefes, <laughs> ¿Sabes? Así como un poco de broma y tal, ¿no? I, i llavors pues, tu veies, clar, tenen una necessitat d'anar junts i, i, i fer-se suport mutu, saps? No te pots posar tu sol, no? Saps? I Llavors, pues, bueno, pues fan una força, llavors eh, la policia té que també fer com una força, llavors val un, un, un, un, uns calés i llavors l'Ajuntament què fa? Vale? Com termina tot això? Ara estem, eh, estem eh, veient eh, toda una, una en la opinión pública para justificar la represión contra que está no? contra que este colectivo o ve pusarlos una especie de... Tú te recuerdas en, Estados Unidos, tú que atacábamos las la, tribus indias, una especie de reserva, no? que están parlando, ¿no? Exacto. ¿Sabes? Allí, y la gente que quiere ir allí como una cosa, cuando los otros ellos son libres, van para aquí, van para allá, eso es lo que les molesta, ¿no? Exacto, Y la otra que está allí en la tienda, eh, pues será amo de la tienda, pero es un esclavo también, ¿no? Y entonces lo que les molesta es que ellos son un poco cimarrones, se han liberado, ¿no? Entonces, aquí ha encontrado una esquercha aquí en el sistema y mira, B1 ¿vale? que esta esquerda es que la genera el propio sistema. Claro. El propio sistema genera que, o sea, o funcionas de una manera uniforme, autómata, que es antinatural, llavors eso està que no, o de alguna manera eh, pues, pues, inevitablement queden aquestes esquerdes i aquestes esquerdes a les persones que ens agrada funcionar d'una manera natural, que ens agrada ser nosaltres mateixes, vull dir que no ens agrada deixar-nos portar per, per la, el ramat, diguem-ho així, no? que anem una mica pues, a contracorriente, com nosaltres diem, no? Eh, somos marginales porque vivimos en los márgenes, ¿no? Una no. mica, pues, eh, pues ja diguéssim, no ens agrada el sistema, però bueno, jo què sé, ens busquem la vida i tal, no? Vull dir, perquè inevitablement no poden copar totes les parcel·les d'aquesta vida, no? Vull dir, això és, és un, sí. una palla mental. Ells ho intenten, no? Perquè en certa manera el que tracten és, com bé tu expliques, doncs de convertir nos a totes en esclaves, en, en, en un grau, o en un altre, no? Amb unes per una qüestió eh, laboral, sense entrar en el factor de procedència. Les altres, doncs, per una qüestió de procedència racista, també, però al final final el mecanisme és sempre el mateix. O unes perquè són d'aparència de, de gènere masculino, les altres d'aparència de gènere femenino, i ja es comencen a fer tot una sèrie de divide i venceràs, però al final per dur-nos al mateix puesto, no? Llavors, doncs, bueno, a nosaltres aquesta manera de funcionar no ens agrada gens ni mica, no? lògicament. I la gent que compri un vulgui. Sí, sí. Ja no està, la gent perquè té que anar a comprar algun puesto d'allò, mm -hmm. saps? Que compri on vulgui. Al final de comptes, eh, eh, ¿Por qué tienes que alimentar tú todo un aparato represor? ¿Por qué tienes que alimentar eh, una policia que l'únic que sirve és per reprimir a la gent pobra? I per què tens que alimentar un exèrcit? I estan parlant d'anar a tirar bombes, ja, ja no sé què, ja no sé quants, com tot ho arreglen així, saps? Pues ja ho veurem, no? Bueno, doncs pues, res, eh, farem un paroncillo musical uh, i continuem xerrant d'aquestes coses en breus instants. Vale, i vale. també tenim la trucada, no? Sí, exacte, ara a continuació intentarem fer la trucada i, i bueno, després continuem. De mentre deixarem un temilla d'una penya que, bueno, a la seva manera també s'autodefensa, que són els Lendagaris muertos, amb una cançó que a mi personalment m'agrada molt perquè ja que utilitzen una mica el sentit de l'humor, que sempre ens agrada, pues aquí l'utilitzen amb un punt així autocrític, no? I, i bueno, pues ja està, si escoltem la lletra entendrem el per què. Va, deixem aquí el temilla mentre anem preparant el tema de la trucada i, bueno, pues continuem d'aquí uns instants. Fins ara. Ni sí, ni no, ni todo lo contrario, ni sí, ni no, ni todo lo contrario, ni sí, ni no, ni todo lo contrario, ni sí, ni no, ni todo lo contrario. Y siempre que no Se nos ha quedado el careto de amarrado La doctrina prohíbe ser positivo kids just what to say. Great big problem all through the land. Gotta find ourselves a brand new plan. Put them in jail, just don't work. Just ask my brother Solomon Burke. All we gotta do is in the profit. The money is the key, and we can stop it. Oh, this killing and corruption could be gone without using a gun. Yeah, what we gotta do? Legalize. Yeah, what we gotta do? Legalize. Yeah, what we gotta do? Legalize. Gotta put them pushers right in the grave. All this murder and all this crime, since so many people died. Making it illegal's only made it worse. It's like we got our souls a great big curse. People think the cougars, it's our law. Thinking they rebel without a cause. We gotta help the sick and the addicted, but killing ourselves with the new prohibition. Not the government's job to tell you what to do. Decide for yourself what's right for you. If you go too far and you get out of hand, then you take a trip down to prison land. Well, I gotta do? Legalize. Yeah, what we gotta do? Legalize. Yeah, what we gotta do? Legalize. Gotta put them pushers right in the grave on drugs is gonna lose. Gotta take uh-huh. away the profit like we did with booze. That people couldn't buy for one tenth of the price. Wouldn't need to rob or use a knife. Gotta take the cash out of this illegal trade. Uh-huh. Education and the laws were said Always been people addicted to drugs are heroin, cocaine, evil thugs. Just because some people can't handle anything doesn't mean we have to pay for their pain. Nicotine, caffeine, chainsaws, and guns. Uh-huh. Gotta make your own regulations. Psychedelic psychedelic mushrooms, good for your mind if you're ready to use them. Yeah, you ought to try them. Have the freedom, mess up your own life, decide for yourself what's wrong and what's right. What we gotta do? Legalize. Yeah, what we gotta do? Legalize. Yeah, what we gotta do? Legalize. Gotta put them pushers right in the grave. What we gotta do? Legalize. Yeah, what we gotta do? Legalize. Oh, what we gotta do? Legalize legalize. Gotta put them pushers right in the grave. radioactivo, amor radioactivo, amor radioactivo, amor radioactivo. solo fachada para turistas que se dejan la pasta. La Barcelona trotskista del boom y de André Unín ahora es más capitalista que los textos de Adam Smith. En Barcelona el estío es insufrible y malsano. Te duchas ya los dos segundos estás otra vez sudando por la noche a 30 grados. Y ya te digo, sobrino, siempre empapando el colchón. Esto ya no hay quien lo aguante, me voy a dormir al mar de Mo. Superando bombardeos, epidemias y miseria. El verano en Barcelona es peor que el invierno en Siberia era anarquista, la llamaban la Rosa Fox, pero hoy es una botiga para kiris, hijos y snows donde se cierran garitos de buena música en vivo y se abren en el mar en mano, discotecas para pingüinos. Venga, venga, venga. Donde la cultura estorba, sobre todo si no es la oficial. Donde solo existen la rumba y la electrónica minimal saber. Vale, pues, com hem dit en una infinitat d'ocasions, eh, no som professionals. Eh, bueno, tenim problemes tècnics, coses de la vida, som humanes, tenim els nostres errors, amb les nostres virtuts i els nostres defectes. Tot i així ens agradem a nosaltres mateixes, les coses com són també, ho hem de reconèixer pues nada, tu, que portem una pila d'estona intentant aquesta connexió transoceànica i per uh, una sèrie de raons que no tenim per què explicar-vos més que res per no menjar-vos el coco, doncs sembla ser que el programa d'avui no serà possible, el qual ens fa molta ràbia perquè ens venia molt de gust, però com estem ja curtides en mil batalles, doncs... Uh, tirarem cap a <laughs> on teníem pensat tirar en el seu moment, no? Podem parlar dels transformadors? Sí, podem parlar de transformadors i pues, anunciarà una activitat d'agenda per d'aquí dues setmanes. Uh, resulta que el dissabte 19 de setembre en aquest centre social ocupat i autogestionat anomenat Transformadors que el programa de la setmana passada xerràvem una mica no? doncs, que era de recent ocupació i que a més està sent una ocupació doncs, bueno, totes ho són una mica controvertides pel fet de ser transgressores, pel fet d'una mica pues, com el rotllo de la gent mantera, no? que deien, pues, eh, hay que buscar-se la vida i, i bueno, en certa manera... Pues... Sí, aquests tampoc ho passen, paguen lloguer, no? No, <laughs> no, sembla que no. Com que no paguen lloguer, doncs hi ha gent que no els hi simpatitza el rotllo, no? Sí. <coughs> Nosaltres bueno. no paguen impuestos, aquests no paguen lloguer. Exactamente. Però bueno, la cosa és que pel dissabte 19 de setembre hi ha un concert a partir de les 8 de la tarda on, entre d'altres, eh, tocaran una penya que es diuen Antidogmàtics, que és una banda dels 80, així hardcoreta, uns clàssicos. Impressionant, jo, no, jo pensava que aquesta gent ja no tocaven, però bueno, <clears throat> eh, s'han animat, ahir anden eh, acompanyant els antidomàtics una penya que es diuen Algo Tóxico i una gent que es diuen Nervoses i el preu serà 4 lerdos vale? l'entrada eh, i bueno, el lema de l'ocupació és o sigui, de l'ocupació del concert és però ocupació eh, amb una frase molt intel·ligent que diu nadie debe dormir en la calle mentre hi ha una casa vacías i el cartell doncs, és com un edifici que podria ser doncs, aquest mateix Transformadors, amb un cartell a dalt ¿no? que diu este edificio será próximamente derribado para equipamientos del barrio. En su lugar se construirá una comisaría. <laughs> I per qui no ho sàpiga, doncs, aquest centre social ocupat, Transformadors, està al carrer i Esmarc número 60, molt al costat del passeig de Sant Joan. Teniu el metro molt proper a l'Arc de Triomf de la línia vermella. Uh, dit això, pues, pues bueno, <clears throat> teníem lo de la revista Argelaga i també teníem algunes coses que volíem comentar per aquí mm. sobre. Volies parlar també del Tapies? Jo m'he despistat una mica ja. Ah. Amb el tema de la trucada se m'ha anat una mica la olla, així que si vols tu encarrila la història, si no m'aniré per on em surti, saps? Així, de manera bueno, espontània. Jo havia tirat un trosset Eh, a la, revista, eh, la revista, com ja hem explicat, es diu Argelaga, també hem explicat el que era aquesta eh, planta, i posa revista antidesarrollista i libertària. És del primavera del 2014, és el número 6, però bueno, ja sabeu que aquestes coses surten d'aquesta manera, perquè tampoc, com no són professionals, tampoc, tampoc ells, l'article es diu Precisme i anarquisme, la lucha anticarcelària en el gueto, hasta la campaña contra el FIES. La firma el compañero Fernando Alcatraz ...y más o menos... Eh, yo te ataqué tros. Eh, el artículo más llarg, ...pero puede servirnos para comenzar a hablar una mica. Dice, no vamos a analizar las miserias del anarquismo contemporáneo más que en la medida que afectan directamente a nuestro tema. Pero es necesario decir que esta corriente revolucionaria anonadada por la contrarrevolución triunfante, se ha visto casi totalmente desplazada del espacio que ocupaba antaño en la conciencia colectiva por diversos sucedáneos que han venido a confluir finalmente en el llamado gueto político. El anarquismo, si no es acción y estrategia revolucionaria, solo es un esperpento del pasado, lo que, al menos en relación con las agitaciones en torno a la cuestión criminal, se ha venido autodenominando movimiento anarquista, en una actitud típicamente narcisista, de megalomanía compensatoria, no es más que ese gueto, o un sector de él, cuya característica más esencial es que no quiere superar su impotencia, sino ser feliz en ella. Porque desde luego, sin dejar de sentir respeto por los muchos militantes honrados que nos consta hay en ellas, no tenemos intención de conceder la menor credibilidad al anarquismo oficial de la CNT, de la CGT, y otras organizaciones, cuya práctica se ha podido calificar en muchas ocasiones como anarco-estatismo o anarco-colaboracionismo. Y aunque hayan existido y continúen existiendo intentos y situaciones que no desmerecen el anarquismo histórico, no se puede decir que, ni en conjunto, ya que no ha habido cohesión entre ellas ni por separado, forman todavía un movimiento, y pocas veces ha expresado en las mismas la menor pretensión al respecto. Hasta hace muy poco, lo que se ha venido llamando movimiento anarquista era en realidad el gueto, lo cual no es ningún movimiento ya que no va a ninguna parte. Su actividad ha sido siempre activismo, rodar en la noria, aunque fuera con trayectorias laberínticas. Tampoco participa ni ha participado jamás en ninguna lucha real. Sus luchas han sido aparentes, espectaculares, virtuales, pantomimas ante el espejo. Carece de auténtica autonomía o autoorganización, ya que en él nunca ha habido reflexión ni verdadera decisión, sino un rebaño de niños perdidos, conducidos por una especie de animadores socioculturales. Sus asambleas se consideraron hace tiempo como rituales donde se escenifica la construcción de un consenso logrado previamente en parte por acuerdo separado entre camarillas dirigentes, en parte por coincidencia tácita entre militantes centrales y militantes periféricos en cuanto a las mejores maneras de gestionar unos intereses creados completamente ajenos a la lucha social. El gueto ha servido más bien entonces como laboratorio para procedimientos de manipulación y recuperación, utilizado por la izquierda partitocrática, por la sociedad civil, por la propaganda antiterrorista o por quien fuera, como avanzadilla supuestamente radical, como carne de cañón o como chivo expiatorio, fantoche de la subversión o de la rebeldía juvenil derrotada de antemano. Su clientela ha estado siempre mayoritariamente integrada por jóvenes narcisos en busca de sí mismos, individuos aislados como otros cualesquiera, fragmentos de la masa social perpetuamente movilizada hacia ninguna parte. No importa nada si quienes le guiaban decían ser anarquistas, independentistas, bolcheviques, demócratas, activistas contraculturales, promotores de showbusines, alternativos, partidarios del neocapitalismo, cooperativista o algún híbrido. Por otra parte, el hecho de que haya muchas cuestiones importantes de las que durante mucho tiempo no se ha hablado más que en el gueto, en el cual parece por eso su único heredero, no quiere decir que sea allí donde se han planteado o vayan a plantearse realmente, en otras razones, porque una de sus características esenciales es una forma peculiar de falsa conciencia, engañarse a sí mismo, conectada directamente con unas determinadas maneras de comportarse, una especie de cultura o contracultura juvenil que recoge una parte de la herencia de descomposición de la extrema izquierda político-sindical, como nunca se dio en el gueto una verdadera crítica del izquierdismo, ni teoría ni práctica, sus habitantes siguieron pensando ideológicamente según las directrices elaboradas por algunos expertos de andar por casa, o simplemente asumidas de manera tácita, impregnadas, por así decirlo, en el conjunto de rituales que servían al rebaño juvenil para autoafirmarse y nunca cuestionadas. Los continuos debates, las charlas, las publicaciones, etcétera, solo sirvieron finalmente a los más espabilados para elevar los discursos que permitieron explicarlo todo y manipular suavemente a sus seguidores. El gueto tiene poca sustantividad. Además de esa ideología desustanciada, posee una materialidad precaria, volátil, lo cual podría ser una virtud en lugar de un defecto si la gente que lo habita fuera un poco más sólida, lúcida y creativa. Sería mejor hablar entonces de un efecto gueto, resultado de una serie de factores que habrían que describir con alguna exactitud para intentar hacerles frente. En todo caso, no es lo que solo porque esté sometido a unas determinadas condiciones materiales de existencia. Un cierto número de personas encerradas en uno o varios espacios. Es más bien una actitud, una mentalidad compartida uniformemente entre un número variable de personas adoptada tal como se producen estos fenómenos en una sociedad de masa. Los individuos átomos que la forman no son nada, y pueden serlo todo, momentáneamente, aparentemente, superficialmente, todo aquello lo que sean capaces de procurarse a las señas de identidad correspondientes, normalmente a través del trabajo y del consumo alienados. Para pero hay medios alternativos, los cuales al fin y al cabo poco se diferencian de los otros y su soberanía es la misma. Lograr una identidad, asegurarse unas condiciones de existencia en el mundo del capital, en la sociedad del espectáculo, lo cual implica reconocerlo como un mundo verdadero, entrar en un toma y daca y negociar con él, traducirse en su lenguaje. Bueno, esto puede servirnos de, de, de, entrar, que queríamos tocar una mica al tema de que más o menos era Això estem parlant del, del potser del 2004-2005, quan o era una mica després? Una mica després. El 2007. Més aviat sí, 2007, o poder 2008, o poder ja a finals del 2008. Bueno, no l'article és una crítica a, eh, a la... A la eh, diguéssim, a la a la insustitucionalidad de la lucha anticarcelària de que nunca haya arribat a cuajar de una forma eh, diguéssim, que eh, verdaderament eh, la faci eh, que tingui una continuïtat i una constància en, en poder fer una resistència ja en el carrer i també en les presons. I, i nosaltres, com vam compartir aquel, aquells dies en què a Barcelona va començar a convulsionar-se perquè havia, mm, havia se, se donaven unes circumstàncies en les quals eh, gent s'havia començat a fer accions a Barcelona. Jo recordo una en concret, que era tallar el carrer Pelai, uh mhm. -huh. que és una de les artèries més importants de, de Barcelona, que, és, eh, que uneix eh, la plaça Universitat amb la plaça Catalunya. Pues no sé si era a les 10 del matí. Eh? Malament, pues, eh, en, en, en lluita solidària con el, con el, eh, la lluita que estava portant a, a la presó el, el pres eh, Amadeu Caselles. Llavors, eh, que ningú controlava, ningú sabia molt bé què estava passant, però havia una, una, una situació de, de resistència, de sabotatge i d'enfrontament directe. Mm -hmm. Tu te'n recordes de, de quan estem parlant? Sí. I, i, i, i molta gent eh, s'havia unit pues, eh, con eh, eh, el cas concret de, de, de l'Amadeo, però també amb la lucha que està ocorrint en les presons. I, com sempre, jo no sé com tu l'has vist, no? jo t'explicaré com jo més o menys lo, lo vaig veure. No? Va veure com un, un parón d'una gent interessada en que el millor per als presos és que no hi hagués lluita. I llavors un enfrontament eh, com dos parts que si algú vol mirar-lo, lo pot mirar en els comunicats que sortien en Indimèdia. Hi ha dues formes d'entendre de, aquí a Barcelona pues, l'estratègia anticarcelària i, i, i l'ajuda a los presos, no? a la gent que estava lluitant. Mm -hmm. Llavors, a, a, bueno, veient ara al, al, a l'Amadeu Casellas a, a on està posicionat i on presenta els llibres con, con gent de l'Esquerra Republicana i, i con gent de, de la CUP, uh mhm. -huh. pues un, uno pensa no? en, en això que jo he llegit, que realment el moviment anarquista pues, eh, lo està molt ben definit en el que jo he llegit. Tu, aquella, aquell temps, eh, eh, encara està funcionant bastant potent la coordinadora, no? Sí, la coordinadora contra l'abús de poder encara va funcionar fins Ah, no me recordo de memòria, però ben bé 2009-2010 segur que després ja, pues, bueno, per una sèrie de... com a conseqüència d'una sèrie de qüestions, jo crec que es va morir per si sola. I sí, aleshores pues, seguíem una mica, i de fet en paral·lel hi havia hagut altres col·lectius de suport a gent presa, no? com per exemple, jo me'n recordo una assemblea de suport a gent presa de Barcelona que durant ben bé un parell d'anys, si no m'equivoco, va funcionar en paral·lel no? i es feien assemblees doncs, en algun centre social ocupat bastant obert en aquell moment a fer coses d'aquesta mena i amb molta afinitat, inclús d'allà doncs, recordo que van sorgir accions de suport a persones preses amb les que feia anys que n'hi havia relació des de la coordinadora contra abusos de poder i, i no ho sé, doncs com jo durant X temps, no ho sé, uns quants anys, jo vaig tindre la sensació de que sí que el que era el, el, els petits col·lectius de suport a gent presa que sempre, sempre vull dir, estem parlant d'un plaç de temps, no? des que jo m'hi vaig començar a involucrar, doncs sempre havia vist que eren sempre col·lectius molt petits, de cop i volta, doncs com que hi havia una, una abertura, hi entrava com molta gent eh, de moltes menes diferents eh, i també d'edats molt diferents, gent amb les coses molt clares, gent que, com deies tu abans, doncs, eh, passa per la via llibertària, després deixa de passar-hi per la raó que sigui, sigui, doncs perquè això és una experiència de vida i prou, el que sigui. <clears throat> I durant bueno, un temps jo vaig estar bastant... vaig veure bastanta activitat. Llavors, a, eh, a partir de determinat moment, doncs poder una mica en la línia aquesta que dius tu, el que passa que això, si no estàs al lloro en aquell moment, a mi, jo personalment, eh, a mi em costa molt de veure-ho però ara tal com tu formules sí que és veritat, o sigui, va passar alguna cosa, alguna va passar, que de cop i volta aquesta mena d'activitat es va com difuminar. Jo recordo jornades de suport a empresa o jornades antirepressives on el tema eh, diguéssim contra anticarcelari estava sempre present i, i de cop i volta també recordo doncs, que una mica, entre cometes dit, com de la noche a la mañana, pues, va haver una petita afluixada, no? i després pues, han passat coses, no? Mm. Jo ara en recordo el, el, un, un, un juici uh mhm. -huh. de l'Amadeu que el van fer allí, me sembla que era al, el carrer Bruc o al carrer Girona, que Sí, a la Ronda Sant Pere perquè vale. era un, jutja, un vale. jutjat social, era un tema de Llavors, laboral. Me'n mm. recordo eh, ese juici jo vaig entrar a aquest juici i estava el francès, una noia que em sembla que era boliviana, uh -huh. que la vestia, se vestia de toga i se sentava allí com a abogada, que era una de les coses que a mi m'agradaven del francès, no? que posava allí a la companya aquesta i mmm, com, eh, como abogada, inclús perquè eh, a vegades con los, eh, tu pots ser abogado en un país i, i quan vens aquí no tenen cosas bilaterales, pero el francés a estas cosas le donaba un poco igual, ¿no? Mm. I ahir estava defensava. El francès no, no, no va portar la paraula, la va portar l'altre company que, que tenien, que eh, ara no me'n recordo com es deia. El Felip, poder? Sí, el Felip. Mm -hmm. Vale? I llavors, quan van sortir, el, el, el, el francès volia com anar a la, a la presó, mm -hmm i llavors els que portaven com la, lo de la campanya ja lo querien com apartar uh mm-hmm. -huh. i no tenia calés per, per anar, no? I jo li vaig donar calés perquè agafés... Eh, eh ell sempre ja no... se fiava molt i sempre volia anar con un que era taxista anarquia. Uh mm-hmm. -huh. Con aquell que... Un company, de... un company, sí. taxista anarquista, sí. I se'n va anar a veure el, el, el, a l'Amadeu, a la presó, perquè ell podia parlar amb, amb l'Amadeu, no? Llavors va ser quan van sortir los, los comunicats, eh, l'Amadeu va, va treure dos, dos comunicats. Un al principi que deia que eh, pues, havia, havia vingut com un enfrontament de dues formes que s'expressaven. Una decía que no podia la gent fer les coses eh, Porque si feían las cosas sin, sin demandar como permiso, sin, sin tener, estar centralizado toda la, campaña de ayuda, y otra que decía que no, que la IENF es lo que vulgues, ¿no? Y, se habían plasmado que esas dos formas. Entonces, al, principio, Al Amadeo fa un comunicado bien que sus abogados son el pues la Diana, el, Felipe el, el, el, Dalp. ¿Vale? Y al día siguiente a él le van a visitar una altra gent que, eh, que me supuso que era como un abogado, se metió la CNT, un abogado de la CNT y otro compañero, y entonces el Amadeus saca un, un, un comunicado que DAL ya no son sus abogados, que son los otros, ¿no? ¿Tú te, recuerdas de esto? Y entonces, eh, eh, eh, en, en, aquellos temps, en, en Indimedia que era, pues, pues bueno, que estas cosas, si salen a algún puesto, pues son en media, pues son como cosas que nunca se han querido hablar porque la autocrítica en, estos movimientos colectivos y eso cuesta mucho de hacer. a lo que se ve, ¿no? Y bueno, a veces pues con, la perspectiva, con el, tema que está hablando este, ¿no? Que yo he leído en el, artículo este de la Argelaga, que es muy, muy interesante, el que quiera poder pues, leerlo, ya hemos explicado dónde está explica, ¿no? Porque ahora viene un... Hemos vuelto a... todas estas cosas tienen también que servirnos para, para entender la, situación y cómo encarar eh, de una forma en la cual eh, mm, la gente que verdaderamente quiere como, eh, como la lucha anticarcelaria, todas estas estos, formas de, experiencias que hemos tenido y que hemos vivido, nos tiene que, servir para... Ah, no cometer errores mm, como, eh, como en aquella ocasión, ¿no? Porque de, de, una cosa que antes hemos explicado que era como un soufflé, se quedó como un soufflé que, que porque no tenía una, una, sustancia o no tenía una consistencia ni una constancia y después porque también hay como unos, unas formas de que siempre han estado ahí de dirigir mm, toda la eh, los movimientos como anticarcelarios o ah, que son desde de, posiciones eh, muy muy autoritarias y de posiciones que no quieren. En cuanto a esto hay una un interés como estaba ocurriendo en, esta ocasión, ¿no? Que desde la coordinadora se estaba como haciendo un, un, pues llevabais una constancia, ¿no? Sí, durante bastantes tiempo. Vale? El Perquè... que passa que reconec que el cas de l'Amadeu Caselles en concret era un cas que el portava més al DALP. Nosaltres pues, eh, eh, col·laboràvem amb el despatx com a col·lectiu antirepressiu. Bueno, però el, el i la coordinadora tenien eren una relació molt estretes, molt no estretes. El, eh, mateix, el, DALP, però... el DALP, la coordinadora del programa. Era apoyo mutuo. Sí, era, tenia tres pates que era la, la, la gent de... de... Ja, en el programa, precisament, jo recordo en aquella època em sembla que dos entrevistes amb l'Amadeu just, eh, no sé si una va ser amb un permís abans de que sortís eh, definitiu o ja ben sortit definitiu crec que van ser dues entrevistes telefòniques amb ell i, i bueno, sí, me'n recordo una mica del que estàs explicant i també recordo part de la conversa que vam tindre amb ell i també recordo la sensació que em va quedar en relació amb el que tu expliques, no? perquè Després d'aquell s'hi va fer aquest comunicat en el qual d'alguna manera doncs, anunciava aquest canvi de defensa legal i tal. Eh, en el programa ens va reconèixer que la gent que se li havia ofert no, no dominava lo suficient, no? com dient, a veure, si se'm proposa un canvi d'abogat per una sèrie de qüestions, eh, a mi em convencen per una qüestió d'argument, però resulta que quan es va començar a posar a treballar amb aquesta persona abogada, la que sigui, no recordo ni el nom, ell mateix ens va explicar que que ell li tenia que explicar moltíssimes coses, no només del que era el, el, la qüestió de fons, que lògicament ell com a persona presa doncs era qui ho sabia millor, sinó algunes qüestions inclús de, de tipus eh, com es posar-ho a nivell jurídic, no? que mm. a mi em va cridar l'atenció, no? de dir, hòstia, però llavors com és que has fet aquest canvi? Però bueno, eh, més que res estic dient tu de memòria, això no vull dir ni, ni blanc ni negre. La qüestió que tu comentes del problema de fer l'autocrítica, amb això sí que <laughs> hi ha més coses també a dir dir, no? Eh, D'entrada, relacionar-ho amb un fancinillo de fa ja uns quants anys enrere que es diu Ad Nauseam i que precisament focalitzava sobre el gueto, però en concret amb una part de la geografia de la península eh, molt concreta. També, ah. també surt en l'article, això sí. que estàs parlant. Home, és que m'ha recordat bastant la línia aquesta, no? I en aquest fancine pues, t'explica inclús, no? S'atreveix, per dir-ho d'alguna manera, no? té la gosadia, no? saps? De, de ficar-se en el per què, en la qüestió de fons, com a mínim, com una anàlisi eh, sí. pues, subjectiu, lògicament, ja ho hem dit moltes vegades, no creiem en les veritats absolutes, i quan trobem algú que es posa el que veu eh, amb, aquest, eh, amb aquesta màxima, no? de que no és una veritat absoluta, doncs simpatitzem ràpid. No? I en aquest fanzine està bastant guai explicat en el sentit de bueno, doncs tots els, eh, diguéssim, els burladeros, per dir-ho d'alguna manera, no? que les persones, una vegada entrada a la línia col·lectiva, doncs, eh, tenen més a mà pues, per, eh, d'alguna manera, eh, donar el que dèiem abans del programa, no? una aparença de quan sí. la realitat és molt diferent, no? I, eh, i com amb aquesta aparença de, però eh, super diferent de la realitat, es, es, es dificulta quan no es, es, es caus, es castra la possibilitat de l'autocrítica també, no? Llavors això impedeix o dificulta moltíssim el possible abans d'un col·lectiu, no? Lògicament, pues perquè al final no es fa res, no? Només que es fa agua de borrajas, no? I, i si algú té interès en saber per què no es fa res, també se li posaran pals a la roda, no? Llavors, amb el món anticarcelari també passa, no? Una mica, una mica ho dic, és com una muletilla que utilitzo jo, no? Passa bastant fins al punt de que en el seu dia, en aquesta època que estàvem xerrant, recordo que en alguns moments havíem arribat inclús al punt de, de fer crítiques, no? o autocrítiques, igual si ens sentíem inclòs en el, en el col·lectiu, doncs de, de la mena de que igual això a algú li sona una mica com, jo què sé, no? un barbarisme, no? però com que en el món de la solidaritat amb la gent presa, en el món anticarcelari, pues que sabia caigut amb una moda, igual que havia passat amb l'ocupació sí. temps abans, no? I realment pues, és una cosa que, joder, a mi em posa molt trist, no? Perquè al cap i a la fi la persona que està patint és la persona que està a dins del talego i si tu li pots oferir alguna cosa, com a mínim que sigui alguna cosa real, no? No aquesta aparença de la que parlem, no? També és veritat que ningú n'és ensenyada, no? I llavors, doncs, bueno, hi ha molta gent que millor es veu ficada o involucrada en un col·lectiu d'aquesta mena per unes raons que millor doncs, per, jo que sé, l'edat o l'experiència, doncs, en aquell moment no sap ni ella mateixa i que quan porta un temps de convivència amb aquell mundillo se n'adona que no va con ella, no? I pum, se va per la tangente, no? Eh, amb això no, no estic fent crítica destructiva, sinó autocrítica en el sentit d'anem a veure de quina manera podem millorar les coses i la manera de, de funcionar. El que sí que està clar, doncs, per exemple, tu has dit que acte seguit, després del judici aquest que tu parlaves de l'Amadeu Caselles, el francès va tindre una necessitat de fer algú, que va ser anar a veure la persona a la que ell en aquell moment estava mm, defensant, estava representant legalment. Això em recorda que en aquell judici a la Madeu Caselles no va poder anar, eh, no va ser portat físicament de la presó de Quatre Camins al, al judici, sí perquè bueno, estaven començant amb aquestes eh, jalipollades de les videoconferències Però i tal. tampoc va sortir per videoconferència, eh? No, ja, ja, ja. Al final va resultar ser tot una enganyifa per, per dificultar la seva defensa, lògicament, doncs perquè si tu tens un judici tu ni estàs allà i, i tot queda en mans de la persona abogada, o sigui, vale, mm, lo, la persona abogada pot ser molt bona abogada i sí. podeu tenir molt bona relació i pot defensar-te molt bé i el que tu vulguis, però tu faltes allà. El que està clar és que hi ha una carència mm. en la defensa, no? I en aquest sentit, en aquell moment es va deixar sentir. Però el que em vinc a referir és, és una mica pues, coses ja que estem parlant del món anticarcelari, que en alguns col·lectius o en algun despatx d'abogats es tenien molt clares i era que, que la, la, la primera i l'última paraula sempre la té la persona que està sí. uh, eh, pringada, per dir-ho així, la que està encausada, no? I llavors... Eh, hi havia a dins de la coordinadora contra abús de poder, per exemple, vam constatar, no, amb la labor que vam fer durant aquells anys, doncs que el 99% de les persones preses eh, quan es parlava d'un abogat d'ofici, del torn d'ofici, eh, normalment ja et mirava amb una cara de esto es eh, papel mojado, ¿no? O sea, esto yeah. no es nada, ¿no? <clears throat> Perquè normalment a l'abogat d'ofici Mm, el més enllà de les dificultats de mitjans que la, la pròpia professió li posava i tal, la majoria per voluntat no tenien ganes d'anar a la presó a entrevistar-se amb, gent, amb les persones preses no? llavors, mm. lògicament enfocat més enllà de la qüestió humana, no? de dir, hòstia, que trist que la persona que m'ha de defensar no es digni ni, aquí, ni venir aquí a veure'm el careto no? i que jo li pugui explicar en persona el mateix que es faria si estigués al carrer no? jo tinc un problema que considero que s'ha de resoldre per la via jurídica, doncs m'aniré a veure una persona abogada i cara a cara xerrarem de l'assumpte, ella em preguntarà coses, jo li donaré la informació que tinc i entre les dues pues, eh, trenarem la línia de defensa. No? Pues quan tu estàs a dins de la presó i no tens recursos econòmics i no gaudeixes d'un col·lectiu de suport que tingui eh, pues, la capacitat de portar-te aquesta defensa mm, jurídica a través de persones abogades, com hi ha altres col·lectius, per exemple, de persones preses polítiques que sí que per la raó que sigui, tenen una organització que permet aquesta eh, col·laboració fins a aquest punt, no? però quan no hi ha aquesta col·laboració, quan no hi ha aquests mitjans, aquests recursos, eh, no et queda més remei que tirar d'un abogat del torn d'ofici. Llavors, quan tu estàs allà dins i saps que els abogats del torn d'ofici gairebé mai es desplacen a la presó, doncs clar, és una cosa una mica complicada. Llavors, hi ha persones abogades que al llarg de la seva professor, professió aquesta mena de, de, de, de conceptes, diguem els han tingut claríssims des del primer moment. I és per això que, acte seguit d'un judici on una persona abogada estava defensant una persona presa que no havia sigut portada allà al lloc de, de, on es celebrava el judici, doncs és lo lògic que aquesta persona tingués una necessitat humana, professional, mm. de la relació que tenia establerta amb aquesta persona a la que estava defensant. Però con lo que estábamos parlant es que ya estaven estaban como una part de, de la gent que estava en el suport a l'Amadeo ja estava fent, eh, fent el llit o la cama al francès no entenien les coses d'aquesta mateixa manera, vale. perquè per moltes ganes de fer el llit o la cama al Francesc, si tu tens clar aquest principi, en aquell no. moment és igual si tu li vols fer la cama al Francesc, tu estàs allà per l'Amadeu, no? Però llavors... havia com uns calés que no, eh, no li van voler no. pagar el, el... Per, per això jo li vaig Mm, mm, eh, donava com els cables al francès perquè fos fuera con el taxi mm. a parlar con perquè era molt important, com tu has explicat molt bé, que el francès tuviera un, una trobada amb ell i que parléssim no? i eh, eh, en certa forma ja estaven portant eh, eh, aquesta defensa una gent ja havia decidit hmm. que no fos el francès hmm. i que, mm, que seria aquest abogat que hem parlat que tenia una una relación directa con la CNT, ¿vale? Con, con, que hemos hablado del anarcoestatismo y el anarcocolaboracionismo. Y entonces, pues bueno, tú has comenzado a hablar, el cumpleaños ha comenzado a hablar del programa de que había 80.000 personas presas, no? Clar, lo que nosaltres estem fent no se anar la autocomplacencia, Estem intentant entender eh, eh desde una autocrítica la, la nostra posició en aquell moment i el que estava ocorrint, a vegades quan està la situació tan, tan forta tot és mm, de pressa, tot és d'allò, tampoc tens capacitat de fer com un anàlisi de, de lo que estava ocorrint, que en lo que estava ocorrint té que veure con lo que ara estem vis visquem a Barcelona. Uh -huh. vale? Llavors, clar, eh, partint de la, de la base que ha explicat el company, que nosaltres no estem dient la veritat absoluta, sinó que estem intentant fent, fer algo que, que és costós, que no està posat en l'autocomplacència, sinó des d'una posició d'autocrítica, des d'una posició de, de, de, de tractar d'entendre eh, eh, en, en què nosaltres podíem haver fet més que no vam saber fer-ho, ¿Vale? En aquell moment no van saber fer-ho, no? no van saber detectar aquestes persones que, que, que estaven intentant pues, portar una línia que era molt contrària a nosaltres. No? Eh? I, perquè, clar, si hi ha 80.000 presos, vamos a intentar-lo de nou nosaltres. Nosaltres estem en eh, eh, eh, eh, aquesta línia, quan hem parlat d'entendre de, el que el company que, que, que ha escrit l'article i que explica el precisme, el fanzine que tu has explicat, com es deia? Ad nauseam. Vale? També, si algú té interès, li podem fer arribar. Vaja. Vale? De, clar, d'això estem, no? D'aunar esforços lluny de l'autocomplacència, eh, tractar de fer anàlisis des de l'autocrítica i, i, i de fer força i, i, i de portar pues, una estratègia anticarcelària i en la cual eh, eh, la gente que, está dentro de la preso y que tiene conciencia y que es un pres que ha adquirido conciencia y está en la lluita, que no estén sols. Y, y, bueno, aunque mm, estén bien y esto también va a ser una cosa que van a discutir molt, en aquel temps, eh, que la última palabra y la palabra que decidéis es la del pres, no la de la gente de de com se fa a, eh, la lluita, però sí que tinguem per això la necessitat del, del de l'abogat Francesc Arnau d'anar a veure el, el pres mm. en el sentit de, de, de també explicar-li de també explicar-li eh, la situació real i, per, i de veritat que és a fora no, no unes falses experiències i unes coses que no són reals perquè pensar que la CNT te va ajudar pues, eh, pues és, és una apariencia. Mm, si Un... després no t'ajuda, sí, lògicament. Bueno, és que, eh, eh és que no, mm, bueno, què nos, què nos diu la realitat? Sí, sí. Que no ajuden. Això, bueno, vale. no, jo en, gener, en genèric no ho sé, jo en bueno, aquest pues, cas sí bueno, és el que pues explica. Jo t'ho dic jo, no? El, eh, el, en, en l'article que aquí lo explica, pues és, és una falsa apariencia. La mm. pro presos de la CNT és una falsa apariencia. Mm -hmm Es un, una que prefiere, ahora están parlando de al, local de, de, de por un ¿vale? y ahora están parlando que en un pueblo que se llama Eldas hay, un baile de 600.000 euros, tú imaginas con 600.000 euros la, campaña que se puede hacer anticarcelaria, ¿no? O por presos, o, de abstención, o de yo, ¿no? Entonces, pues bueno, también eh, yo no digo que tenga la verdad absoluta, pero eso es un hecho real i objetivo. Mm. També és un fet real i objectiu que quan l'Amadeu deixa l'abogat mm, mm, Francesc Arnau agafa un abogat que està eh, que en aquell moment és de la CNT. Sí. Vale? Entonces, parlem d'això. Després, subjectivament, cada un pot fer lo, lo que, el, el seu anàlisi com vulgui, no? Uh hmm. -huh. Bueno, pues, eh, pues eh, eh, eh Clar, eh, eh, clar, nosaltres ara quan estem ara parlant d'això és una mica dificultós. Mm. És dificultós, perquè lo más complacència sería olvidar y ya está, ¿no? Y estem en una altra història y, y bueno, ¿no? Però bueno, eh, eh, mm, també serveix el, el fer això. Ara és una mica com diguéssim, dur, una mica inclús eh, eh, dolorós, perquè recordes coses que no t'agradaven, mm. coses que, que te van fer mal no? en aquell moment, ¿sabes? Eh, porque claro, uno fa como un esforç, un, uno entra com en una lluita i, i, i todos terminem i veiem eh, la foto de l'Amadeo ahora con, con el de la CUP i el de l'Esquerra Republicana, que me poden explicar i que està molt bé i que, i que, i que se lo passi molt bé d'allò, però bueno, saps? Mm, eh, <clears throat> D'ahir ve el, el, el títol del, del, del tema, no? de, de lo que parlem, ja que nosaltres estem parlant de, de que hem arribat eh, a, a un punt en què volem anar per una via que tu has anomenat via libertària, no? Mm. Eh, que està eh, via libertària, pues, pues està ligada pues, a l'anarquia, a l'anarquisme, no? Me suposo que lo dices en aquest sentit, no? Sí, sí, per descomptat. Llavors, eh, el, el, el títol de l'article que no s'ha començat com a parlar, que seria interessant que la gent que està en, eh, en, en el moviment anticarcelari, si és moviment, o per almenys en la lucha anticarcelaria, o en grups anticarcelaris, o que no volen la presó, o que volen ajudar els presos, o que, eh, que són, jo ja no voy a dir que lo leyesen els de la CUP, ni aquesta gent que va votar, perquè pff, passo. Però vaja, la gent que està en, en la nostra sintonia, no?, pues es de opresismo y anarquismo. La lucha anticarcelaria en el gueto. ¿Vale? Eh, pues, pues bueno, pues entender, ¿no? De cómo se utilizó una, una lucha en la que nosotros hicimos y intervenimos eh, desde, desde una idea, desde un esfuerzo y una de esto, para que saquen ahora unos, unos beneficios, una gente que pues, pues estamos viéndolo en la situación que es ahora en Barcelona. Hmm. Entonces, eh, eh, en toda esta historia, yo, ahora ah, me recuerdo que, que claro, eh, había mítines de la CUP que sacaban al Amadeo, ¿vale? Entonces, todas esas cosas tenemos que tenerlas en cuenta y, saber también funcionar y en aquel sentido de que, de, de que en no? Al principio, cuando estábamos hablando, a, a, a parlant, la ayuda de los mantés. Hmm. Vale? Pues ellos en certa forma, a vegades quan jo m'apropo que conec alguns i parlem, no? jo li explico coses de, de, de Barcelona i, i, i ja veurem si, si ells eh, entren en aquesta línia, perquè ara també, eh, diguéssim, està l'opinió pública molt atensa a lo que està ocorrent, no? qui se va aprofitar mm, d'aquesta gent, ¿vale? Mm. Perquè més enllà de que alguna persona eh, eh, del colectivo de Mantes... ...como ha pasado con el Amadeo, que ahora está por pues, fuera, ¿no? puede estar como yo, pero los otros 80.000 que lo, que se trata... me parece, mm, me, me sembla no? que un preso estigui fuera, no? ...pero mm, me semblaría a mí yo... que la ayuda de pres preso... ...hubiese también también para porque ...porque tots van a intervenir, no era solo por un preso... era en contra de la presó y de la cárcel, no? ...es en aquel sentido eh, eh, pues bueno, a mí me resulta una mica difícil parlar de todo eso pero yo creo que tienen que parlar. yo creo que tienen que parlar, tienen que recordar, tienen que eh, intercambiar las experiencias y arriba arribar a un análisis colectivo de, lo, que va a ocurrir y cómo tienen que, a partir de ahora tienen que portar pues, eh, eh, estrategia ahora por ejemplo también en per la, la moguda, a aquest punt dintre de, del moviment libertari o anarquista o d'allò hem, hem viscut pues, eh, la posició que té ara la, el, el Jaume Asens. Allò, l'última informació que m'han donat és que se va presentar al Parlament. Bueno, igual pot fer a, a, el paper que feia el, el, el Joan Tardà con el, con el, el Però bueno, jo no sé hasta qué línia eso... Eh? O, o, o, pot arribar a fer el del Felip Puig, ¿no? Jo que sé què diste, tio, bueno, que m'entens, o sea, esto ya se verá. Bueno, però no, lo dic en el sentit, ah, fins i tot, mm, jo ara me ficaria en una campanya per l'Amadeo, com ho vas ficar? T'ho dic sincerament, no? Bueno, clar, aquí està la jugada de l'article i la jugada del vale? fanzine que dèiem i una mica la reflexió col·lectiva d'agafar i dir, bueno, anem al lloro per el que deies tu, si realment la lluita era només per una persona, era una lluita personalista o era una lluita a nivell col·lectiu, no? I, I les que tenim clar que la lluita no era a nivell personal, lògicament, que tu pots agafar-li eh, pues, més o menys simpaties en aquesta persona en el moment concret, però és que normalment aquí la jugada, o sigui, un dels lemes anticarcelaris per excel·lència n'hi ha sigut? trencalallament, no? Eh, quan, quan a nivell col·lectiu anticarcelari s'anomena això, moltes vegades es dona per sentat que això és una extensió de lo que és la societat, quan es parlem de que la societat del carrer és el quarto grado, no? i en els tres graus penitenciaris i, i el quarto grado és la societat de carrer, no? Vull dir, pues, trencar l'aïllament a la societat és molt fàcil caure en l'aïllament, no? També. Llavors, quan s'utilitza aquesta frase és com una mena d'una frase que va a dos bandes, no? Que intenta trencar amb l'aïllament a dins de les presons, que és un dels recursos, dels últims recursos que utilitzen les autoritats penitenciàries a nivell repressiu quan una persona no es doblega a la, a la seva manera de funcionar, doncs venga, lo cerramos en aislamiento, el FIES i tal, que això és internacional, no? Però al mateix temps també és, intenta ser una eina de, que vagi a dues bandes en el sentit de també, dintre dels col·lectius, doncs, trencar una mica l'aïllament en el que està aquest assumpte penitenciari dins de la societat i al mateix temps també intentar trencar doncs, amb la... moltes vegades passa a nivell individual que, que tenim una sèrie de problemes que mm, eh, diguéssim, cauen dins del col·lectiu d'una manera descontrolada perquè moltes vegades no ens coneixem ni a nosaltres mateixes i també estem dins del nostre propi aïllament i en aquesta situació n'hi ha infinitat de persones a la societat no? llavors la història quina és? prendre-s'ho tot des d'una... Vull dir, l'autocrítica és una qualitat intrínsecament humana. Sí. Si nosaltres fa anys practicàvem o, o fèiem eh, la conya de que el, el sistema, tal com l'entenem, les estructures d'estat, així institucionalitzades, institucionals, etc, no ens queien bé perquè no practicaven l'autocrítica que l'autocrítica la, sí. és una cosa intrínsecament humana. Tu dius molt del sistema. I a, a, el no practicar l'autocrítica, que és una cosa intrínsecament humana, es converteixen en coses inhumanes. I llavors d'aquí aquesta manera de funcionar, els allaments, les tortures, la repressió, aquest sadisme, tota aquesta manera d'estructures uniformes, etc. no? Llavors, com a col·lectius anticarcelaris, ens hem de plantejar aquesta sèrie de qüestions. Moltes vegades es dona per fet que ja s'estan plantejant, però clar, si després no van acompanyades d'una autocrítica, tornem a caure en l'aparença, no? Llavors, bueno, és important, és molt important fer tota aquesta tasca de, no només de memòria, sinó... Llavors, això relacionat amb el que és un problema, amb el que s'anomena justícia, pues, també hi ha una altra part que és, és bastant eh, flagrant o evident o no sé com dir-ho. Tornem al cas que posàvem abans. Tu tens un problema amb la justícia al carrer i tu buscaràs una persona abogada amb la que xerrar de l'assumpte, que et pugui assessorar eh, o que et pugui aconsellar i això tu pots fer anant sola o sol o anant amb un grup de persones amb les que tu tinguis una confiança, a nivell, diguem-ho, anant en col·lectiu, no? i les coses canvien, no? Vull dir, si tu vas sola, aquesta persona abogada et podrà aconsellar i tal, i a la coordinadora contra abusos de poder dèiem, veuen més quatre ulls que dos, i llavors això era exponencial, per això estàvem en col·lectiu, perquè no volíem que els casos que es tractaven quedessin amb la persona que tenia el problema judicial i la persona abogada, sinó que la cosa quedés amb col·lectiu, es pogués tractar amb col·lectiu, s'avança molt més, s'arriba molt més a fons amb les qüestions. Uh, lògicament, quan una persona està a la presó es tracta de reproduir aquests elements. No? Llavors el col·lectiu de suport no només té la missió de, de fer d'engranatge entre abogat i persona presa, eh, en el sentit de, doncs, de que pues, la persona abogada de vegades pues, pel volum de feina no pot visitar tant a la persona presa com li agradaria o com eh, li agradaria a la persona presa o com, saps? Estem entrant en un terreny també una mica hipotètic i llavors les persones del col·lectiu poden anar a visitar a la persona presa i fer d'engranatge, saps?, entre unes i les altres, però al mateix temps també eh, aquesta eh, funció també es tradueix amb el que estàvem parlant abans en relació al judici, amb posar un vehicle a disponibilitat de la persona abogada a poder ser amb una persona que condueixi perquè la persona abogada pugui centrar-se en el que ha d'anar a fer, a poder ser amb una persona que quan surti la persona abogada pues, prengui notes de del que la persona abogada ha tractat amb el, per, per, per no només deixar les coses entre la persona presa i l'abogada, sinó per intentar col·lectivitzar més aquesta línia, no? i després tot això treballar-ho en col·lectiu, no? les coses canvien. Quan un col·lectiu, o, o, o el que s'anomena col·lectiu de suport a les persones preses, deixa tota la qüestió, diguéssim, legal i jurídica en mans de la persona que és abogada, pel simple fet de que és abogada i, i les altres persones no ho són, aquí ja estem detectant una carència molt, molt forta, no? Yeah vale? perquè aquí tenim una tasca, una part de la feina antirepressiva, anticarcelària, que s'està descol·lectivitzant, s'està deixant en, en s'està delegant, no? I aquí estem reproduint ja una fórmula, doncs, per exemple, en el món electoralista eh, es, es, es veu molt clarament, no? Estem reproduint una fórmula del sistema, no? De vegades sense voler-ho, tornem, per això la importància de l'autocrítica, no? Per anar aprenent i etc. no? I bueno, com això podríem anar enumerat moltes altres coses, però mm, jo crec que el que està bé és que de la manera espontània, entre cometes, com ha anat sorgint tot, no? pues podem en el futur anar seguint tractant mm. aquests assumptes. No? Si te sembla, termina com ho termina l'article, eh, poses música i... I acabem el programa vale. pràcticament, després farem una petita despedida. Vale, vale. em sembla perfecte. Dice, es indudable que un hombre o una mujer que no se deja absorber por la masa, posee una riqueza creadora capaz de aportar nuevos métodos reivindicativos e ideas que nos permiten fortalecernos. Por eso, por desgracia, eso no coincide con lo ocurrido realmente. Reflexión de la que enseguida se sigue que ni el gueto ni los autodenominados anarquistas han tenido mucho que por mucho que digan más protagonismo en las luchas o intentos frustrados de la lucha subsiguiente a la campaña contra el FIES que ellos mismos se han atribuido en los típicos relatos esquemáticos y autocomplacientes habituales en sus medios. Lo que ha habido es una relación de complementariedad entre las ilusiones del gueto y las de un grupo de presos que más que a luchar se han acostumbrado a aparentar que lo hacían, en una especie de pelea con su propia sombra, al estilo guetista, aunque para sustentar esas apariencias tuvieran que ponerse, por ejemplo, en huelga de hambre o autolesionarse y afrontar las más que seguras represalias carceleras. Todo está basado en un juego de intercambio de fantasías. Primero, los autodenominados anarquistas mitifican a los presos como una especie de vanguardia de la rebeldía social o sujeto revolucionario sustitutivo. Luego, se les hace creer a ellos que existe un movimiento anarquista, que les apoya y puede proporcionarles una identidad y un reconocimiento como luchadores, son dos narcisismos que se alimentan recíprocamente, productos ambos de la alienación, del alejamiento forzado de la realidad como proceso constitutivo de las condiciones fundamentales de la vida de todos, del encierro de una dimensión dentro de la versión solidificada de esa realidad que se nos impone, cosificándonos, privándonos de la condición de sujetos de nuestra propia vida, es decir, de la autoconciencia, de la voluntad, de la creatividad, de la libertad, de la interrelación directa, del apoyo mutuo, de la comunidad. Anarquista sería como mínimo, mínimo quien luchara por recuperar todo eso sin aplazar su disfrute hasta el momento de la victoria, sino sumergiéndose ya mismo en el conflicto, afrontando la angustia, la perplejidad y el peligro de vivir y ser día a día la nada creadora. No quien se adhiera compulsivamente a una identidad abstracta, rígida, muerta, de la que se intenta fingir la vida agitando como el viento un espantapájaros, su cadáver disfrazado y adornado a la última. Qué triste desperdicio de energía. Tampoco ha sido nunca el anarquismo lo que algunos se imaginan en una cuestión de capricho individual, interpretación propia de niños pijos. Y no vamos a empezar a serlo porque algunos lo decidan así. Puede utilizar la etiqueta como les dé la gana. También lo hacen como lo han hecho siempre la policía y la propaganda de dominación. Al fin y al cabo, lo que importa no es el anarquismo, sino la anarquía y la lucha por lograrla. Importa la acción, los hechos, y no tanto las palabras o los gestos. Ahora bien, no hay que confundir con la acción el activismo, por efectista o subido de tono que sea, y mucho menos el activismo campañista, la guerrilla de la comunicación. Eso sería el viento agitando los espantapájaros. Los problemas reales están aquí, en nuestras propias vidas, y no se puede plantear siquiera si huimos ante ellos refugiándonos en una identidad ficticia tanto el deseo de vivir, de acabar con la tortura institucionalizada y el poder punitivo, como la acción encaminada a abolir el capital y el Estado, se encuentran en una situación de debilidad, casi de inexistencia. El uno y la otra son los dos aspectos, el primero incluido en el segundo, de un mismo proyecto, el intento, de constituir una colectividad rebelde que llegue a ser lo suficientemente fuerte como para convertirse algún día en revolucionaria, aprovechando las oportunidades que ofrezca el imparable proceso de descomposición social que nos ha tocado vivir, y poder plantearse seriamente esos objetivos, sabiendo que no se puede derribar el régimen de dominación y explotación sin destruir el sistema penal, y tampoco viceversa. Tanto la lucha anticarcelaria como el movimiento anarquista tienen todavía que llegar a ser, no se pueden desperdiciar las fuerzas necesarias fingiendo que ya lo hemos logrado. Y termina, termina este artículo así. <clears throat> Bueno, y después hay una página que, habla de la Noelia Cotelo, que lo leeré también, que es una presa en huelga de hambre y dice, visibilicemos y denunciemos públicamente con todos los medios a nuestro alcance la situación de la compañera Noelia Cotelo Ribeiro y de las demás mujeres presas de este y de todos los estados. La doble violencia sistemática y estructural que sufren las mujeres en la cárcel es el método de corrección a la norma del sistema heteropatriarcal sobre el que se sustenta el sistema capitalista al que sirve de elemento coercitivo. En la cárcel a las mujeres no solamente se las juzga por vulnerar una ley penal, sino por desviarse de una norma moral. Sabemos en que todas las partes del mundo, ante cualquier circunstancia, siempre las mujeres serán las primeras en morir. Noelia Cotelo Rivero, que está en... Es que igual como los mueven, no quiero leer esta... La dirección esta, porque igual ya la, han cambiado, porque hay como esto que le llaman las la dispersión, ¿no? Sí. Vale, pues sí. Pues, bueno, dèiem de deixar un temilla perquè, bueno, en realitat ens queden poc menys de 5 minuts, així que, bueno, posarem la cançó i després farem una mica de despedida. Vale? Vinga, va, vamos allá. Vale, pues aquí amb aquesta musiquilla de fondo el que farem serà comentar-vos un parell d'activitats d'agenda per aquests propers dies. Eh, començarem pues, el dijous, dia 10 de setembre, a partir de les 8 i mitja, puntual 5K per en medio, en plan cachondeo, amb una entrada lliure i un bo d'ajut per una banda que està de gira per aquestes terres. Tenim un concert a l'Ateneu de l'Harmonia on participen els Instinto, els Barcelona i la banda que està de gira que ve ni més ni menys que de Finlàndia i noto Vale? A l'Ateneu de l'Harmonia, per qui no sàpiga on para, està al carrer Sant Adrià número 20 amb el metro línia 1 de la parada de Sant Andreu, o sigui, la línia vermella. Recordeu, si agafeu el metro, pues, intenteu colar-vos i fer el, aquest mitjà de transport doncs, el més públic possible eh, més enllà de les màfies que l'exploten a dins del propi ajuntament i bueno, després també comentar-vos que l'endemà divendres dia 11 de setembre doncs allà un altre concert en aquesta ocasió a l'Ateneu anomenat La Biblio, Libre Pensamiento, que està al barri de la Trinitat Vella i bueno, en aquest concert eh, eh, podeu trobar una penya que es diuen La Misma, que venen de Yanquilàndia, dels Estats Podrits d'Amèrica, després una gent que es diuen Croma, novament els Barcelona, després una altra banda que es diu XM2 i per acabar Les Marlenes. Eh, L'Ateneu Libre Pensamiento, la Bíblia, està arribant al parc, aquest no me'n recordo com se diu, Bueno, està al barri de la Trinitat Vella per sota de l'antiga presó de joves, eh, aproximadament uns 10 minuts del metro de la línia vermella també de, de la Trinitat Vella. I dit això, doncs, ens acomiadem i ja ens acomiadem fins la setmana que ve, que esperem subsanar aquests problemes tècnics que hem tingut avui i aconseguir fer aquesta connexió transoceànica. Vale, company, fins aleshores, salut, anarquia, alegria i, bueno, com sempre diem, el millor boicot al feixisme és ser tu mateixa i estar alegre i contenta de tu mateixa, recordeu, si ets tu mateixa, les altres poden ser elles mateixes. I si no ets tu mateixa, pues, ho estàs dificultant. Ja que el trabajo de los anarquistas como el de la lucha anticarcelaria se ha de plantear a largo plazo. Molt bé, pues, apa, salut i bronca. Recordar-vos que el dissabte de 9 a 11 podeu escoltar aquest programa repetit i si teniu ganes de furgar-hi pues, més endavant pues, ho podeu fer a través del podcast. Apa, salut! Thank you. Ayer, 92.3, 99.00 de tu FM. Como hoy, 104.5 y 96.6. La Generalitat prepara un decreto en el que quiere regular el espectro radioeléctrico. Nunca les hemos pedido permiso para existir. La libertad de expresión no es un derecho a mendigar. Es parte de nuestra dignidad. Versión de la máquina cultural dominante y absolutamente excelencia. Radio Bronca, Radio Libre, ayer, hoy y siempre, emitiendo en las ondas.